Vader, dankie dat ons in die teenwoordigheid ingenooi is, omdat daar een prijs betaal is. Vader, dankie dat ons met vrymoedigheid na u toe kan kom, omdat u die prijs betaal het. Vader, dankie vir die dag, dankie vir die teenwoordigheid, dankie dat u getrouw is. En ons aanbid die vir vanochtend, Vader. Ons aanbid die vir wie is. En weer en weer en weer wil ons vir u kom dankie sê vir die kruis en die prijs wat betaal is. So dat ons u kan ervaar. So dat ons op u skoot kan kom klim en u hartloop kan kom hoor vir ons. vir ons. Ons sien hierdie dag, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Jan, hulle bedien in een kamp daar op Heidelberg volgend. Na aanleiding van vrijdag aand, weet nie van julle was hier geweest by die by ons lofprysing en sommer net om vir julle te wees. Het was een begin geweest, maar ek dink dat ehm um, wat ek beleef is dat, uh, en dit is so bevrijdend die gedachte, is dat ons nie God hoef te beindruk met wat ons doen en hoe ons sing en hoe ons omlof nie. Toe, jy weet, uh, hoe ons lofprysing doen nie. Want hy is klaar beindruk met ons. Jy weet, en, en dis die belangrikste is dat hy is beindruk met ons. Ja en ongeag wat ons doen, en ongeag bly God beindruk met ons. Je weet, dit is so kostbaar, je weet, om om een begrip te kry daarvoor, want ons, ons human brein sê vir ons, dit is nie moendlik nie, jy weet dat, dat God beindruk kan bly met ons nie, ongeacht nie, jy weet, en is, is omdat hy na ons kyk met ander oog, en um, is omdat hy na ons kyk met die oog van my sien, is so kostbaar. Jy weet, is dat, en ek wil dit nie bijvoeg, is nog iets hier, is dat, jy weet, en die feit dat hy beindruk is met ons, haal alle rede uit vir ons om te probeer te bevom. Ons kan maar net wees, jy weet, wat ons aanvankelijk bedoel is, wat hy bedoel het met ons om te wees. Uh, ek wil volgend juist een bykie gesels oor die ding van, om met God te communikeer, om met hom te praat, om, om ingeskakeld te kom by hom. Want hy is so, so nabij. En nou vat ek nou een voorbeeld van communicatie, wat my ons allemaal baie sterk kan relate, en dis die, die idee van om te communikeer met die hedendaagse technologie wat ons het. Je weet, as ons kyk na cellfone, je weet, hoeveel mense op aarde, ek nogal graag die figure wil sien van, hoeveel mense op aarde het al het een cellfoon? Ek weet selfs in die armste gemeenskappe, ek sien jy dees daar het, het mense al cellfone. En dit was, ek wil as mens terugdink, 20, 30 jaar terug, waar ons toe was en waar ons vandag staan met die technologie. En hoe dat dit is, een noodzakelike instrument begin word het in ons hand. Jy weet, um, jy kan met iemand praat, jy weet, oor see, binnen oomlikke, is jy in contact met die ou in, in Engeland, of in Amerika, waar ook al, in die wereld, is jy onmiddellik, is jy daar, om te kan communikeer, en, uh, jy weet, die manier hoe ons praat, is, jy weet, ons kan al, ons kan met mekaar direct praat, ons kan nou al videocalls maak, en ons kan al SMS'e, Whatsapp, Facebook, noem al die goedertjies op, wat ons al het op hierdie instrument, om met ander ouwens te praat, en die, die rede daar oor, hoekom is dit so? Hoekom is mense so gretig om een cellfoon in die handen te kry, is om, het, om te kan communikeer, om in verbinding te kan kom met, met iemand anders, en vooral vir ons as ouwers, jy weet, is dit so kritisch om, om so ding te hee, om te hoor waar is ons kinders, en om in gedierig in contact te bly met ons kinders, te hoor, jy doen en laat, uit te vind, waar is jylle, wat maak jylle? Jy weet, dit is so handig, is so lekker, om op hoogte te wees, van, wat maak jylle? Jy weet, die foto's te stief, van die kleinkiese vordering wat gemaakt is. Jy weet, sikke, alledaagse goeikies, wat ons graag wil deel met ons mense. Ons het een begeerte daarna, om so met mekaar in, in contact te bly, in connectie te bly met mekaar. En ek dink ek en jy kan baie makkelijk relate met hierdie ding. Selfs ons ouwe gardes, as ek nou dink aan ons pijlvakbendes, en uh, die BC type van generatie wat ons allemaal van praat, jy weet ons allemaal kom al lees daar recht met die goed. Dit is nie uh, so ver gesocht om my e-post mee te stuur of om al die goedjes te doen nie. Ek het hierdie week bijvoorbeeld, het ek nou, jy krij nou hierdie toepassings, hulle noem het toeps, of apps in die Engels, wat jy nou kan aflui op jou phone, en dan kan jy nou toegang kry weet tot die spul ander goede ook. Jy weet, dit is so fenomenaal die goed. Ek het nou RSG afgeleid die week, vir my en vir Jesse. En uh, daar kry jy nou, op die app kry jy nou alle herinne goed, soos recepte, die weer, en noem het op. Jy kry al die inlichting kry jy op, op die RSG. Jy kan tot die nies ook luister, of die radio luister, as jy wil luister met hom en ek het myne afgelei, en ek het begin, ek het die radio aangesit, toe kry ek die ding af nie, want die druk die knopjes daar, en ek moes die phone afsit, so dat, om net weer uit die system uit te kom. Maar jy sien, ons experimenteer met die goed, ons probeer, jy weet, die goede is daar, en ons, ons moet dit gebruik, ons moet dit benut. En jy weet, soos die technologie vooruitgang, ek wil die slimstes onder ons, kan nie eens bijblij elke dag, hoe hierdie technologie vooruitgang nie. En dit gaan dan nou maar uit alles oor, om met mekaar in verbinding te kom, om met mekaar contact te maak, om met mekaar te kan communikeer. En dit is nie noodwendig nie, ek vat nou maar ons kinders, ons het op skole sien hoe die kinders, wat met die goed werk, nie noodwendig beter kan communikeer nie. As jy kyk die manier hoe hulle skryf, dan kan ek skaars lees waar daar geskrywe staan, want dit is syke vreselike afkortings wat gebruik word, is symbole en goed, is, lyk soos hieroglieve, maar op die einde van die dag, daai ouwens, hulle verstaan mekaar. En nou kry ons dit in ons examens en goed, en sien ons hoe die mense die goed skryf. So, dit is nie noodwendig altyd dat die communicatie verbeter van die kinders nie. Maar weet julle, waarna toe ek eindelijk wil kom is, is dat ons relate baie makkelijk met hierdie type van communicatie. Ons spandeer letterlijk ure op hierdie goed. En as jy sien hoe vinnig gaan minute, sekundes en minute en ure om op een cellfoon, is dit verstommend, hoeveel tyd ons letterlik spandeer aan hierdie ding. En dis alles net om te communikeer, op Facebook en op hierdie goed, ons kyk wat maak allemaal in. Weet ons, al die goeders. Die ding is wat ek naartoe wil kom vir ochend is, en ek, eh, jy weet, die ou vraag jy die vraag af, en dit is iets wat ons eerlijk vir mekaar moet sê, jy weet, en jy moet vir jy uitsorteer rondom hierdie ding is, is, uh, is hoe vertrouwd is ons met die communicatie met, met ons vader, jy weet, ons skepper, ons creator, jy weet, in hoe mate is ons in contact met hom, jy weet, is ons rechtig ingestel op sy ringtones, kan ons dit identificeer, kan ons dit hoor, as hy met ons praat, as hy ons met ons wil praat, want ek bedoel, dis sy, dis Godse missie, is om met ons in verbinding te bly. Het is hoekom hy ons geskip het, is om in verbinding te bly. Jy weet, en maar sy ringtone werk anders, dit is nie die ding wat jy kan stel, die volume stel, hoe hard en hoe sacht jy om wil nie. Godse ringtone is, is een sachte vluistering, is een, een sachte stem. En jy weet, as ons vastgevang raak in die, die harwar, in die gejaagdheid van alles, en hierdie geraas van die wereld, daar buiten, dan hoor ons nie die, dan hoor ons nie sy ringtones nie, ons hoor nie sy stem nie. Want ons is, ek is bezig met, met die goed, wat ons beskou is belangrijk. Die met die geraas van die wereld. Je weet, nou, God het alles moendlik gemaakt, nie, so denk een bykie daaran, dat hy het alles moendlik gemaakt, so dat ons in verbinding kan kom met hom. Hy het klaar gedoen wat hy kon, van sy kant af, om met ons in verbinding te kom. En hy plaas ons in hy positie, om met hom in verbinding te kom. En, jy weet, die wonderlikheid van hom is, is daar is nie technologie, wat kan mistrap nie. Sy technologie is nie afhankelijk van, van Eskom, of van van mense wat moendlik kan staak, of van syne wat, wat nie duidelik is nie. Sy manier van communicatie is nie gekoppel aan die type van goed nie. Want jy sien Christus, ons het nou daarvan gesing, dat hy is soos een roos, is hy in die grond in vertrap. En wat is die rede daarvoor gewees? So dat ons weer in verbinding kan kom met hom, met God. Jesus het gekom, en wat het hy kom doen? Hy het afstand, want onthou, wat is die, die rede vir een cellfoon? Die rede vir communicatie is, vir die middels wat ons hier die technologie is, om afstand te oorkom. En nie Jesus gekom, en hy kom kanseleer afstand. En dit is iets wat ons in ons gedagtes, in ons denken moet uitsorteer oor dit. Is daar as geen afstand, tussen ons en God. Dit is uitgekanseleer, dit is weggevat. Weet, want, en ons sit nog steeds met hierdie ding van, dat ons glo nog steeds, dat daar is afstand. Ons is Godse adres, mense. Ons is sy adres. Ons is sy plek, waar hy bly. Hy het nie self voor nodig nie. Hy het nie ander communicatie middels, hy het die perfecte communicatie structuur geskep, is om by ons te wees. Hy want dis verhouding. Verhouding is, is om met mekaar te kan communikeer op een gezicht tot gezicht vlak. Hy het enige definitie wat ons moeilijk kan kry van afstand, het hy uitgekanceleer ons. So daar is nie afstand nie. Hoekom sikkel ons om te verstaan, want ek sê vir julle sê, dit is een van ons dinge wat ons mee saamkom is, en een van die groewe is dat ons, ons glo nog dat daar is afstand. En waar kom het vandaan? Weet as ons gaan kyk na wat God gedoen het met die volk, en ek, ek wil teruggaan na die oud testament toe, en ons gaan kyk wat hy gemaakt het met die volk, hy het hulle uitgebring uit Egypte uit, hy het hulle verlos uit die klauwe van die Egyptenare, hy bring hulle in die woestijn in, dier die see, in die woestijn in, as ons luister na, wat sy geleide hoore mense in die woestijn, ek weet nie of jylle al van jylle in die naam op was nie, is stil, het is dood, dood stil. En hier kom hy en hy bring hulle in die stilte in. En sy hart is om met hierdie ouwens een tot een te kan communikeer. Dis hoekom hy wil hulle gesalf het met die geest, met die heilige geest, so dat hulle die persoonlijke verhouding met hom kan gehad het. Maar die volk kies moest te anderste, ons weet moest nou. Godse begeerte was om met hulle te wandel, wat kies die volk? Die volk kies afstand. Hulle kies afstand. Hulle was tevrede met afstand gewees. Hulle was tevrede dat God daar is. En ek dink dis waar die oorleverings vandaan kom in ons denken ook, is dat God is daar. Mooses, jy kan gaan praat met hom. Gaan gesels, jy moet gaan hoor jy wat sê God. En dan kom sê jy vir ons, wat sê God? en dan sal ons besluit, ons wil die hoor, en ons wil die nie hoor nie, en dan sal ons ons mind opmaak wat ons gaan doen. Is dit nie wat ons gedoen het nie? Is dit nie die, die traditie waaruit ons kom nie, van, van dat die predikant hoor? Ons sal sondag gaan hoor wat sê hy. En dan sal ons ons mind opmaak ook daar, oor, jy, dit is allemaal, jy weet, ek geloof daarom hierdie, hierdie, dit is daarom nie vir my nie. So ek haal sekere goed uit wat my pas, en ander los ek weer. Precies wat die volk gedoen het in Egypte. Ach, in die, in die woestijn gedoen het. Precies die selde ding. En weet al, dit is nie veroordelend, dit is, is maar net die feit dat, soos die kinders wat in die laars was, saam met die volk, die kinders het gegloe, dat hulle ouwers, het die rechte besluit te geneem. En vir Mooses gesê, gaan hoor jy. En hulle het daarmee groot geworden, en dit is maar ons ook groot geworden het. Jy weet, in Godse begeerte was die hele tyd was na sy kinders gewees. En nou bespreek in haar van Exodus 24, jylle kan ris daai gedeelte gaan lees van 24 tot 32, dis ongelooflike detail beskrywing van hoe God met Mooses het bespreek het, van hoe precies hy hierdie plek moet maak waar God gaan wees, waar hy gaan bly, die tabernakel. En hy beskrywe dit dier hy hoofdstukke. Jy weet, Mooses was 40 dae en 40 nachte op die berg gewees. Wie en hoe lang is dit? 40 dae, 40 nachte was Mooses op die berg gewees, waar God in detail beskryf, hoe die plek moet wees, waar hy met die volk wil praat. Dit was nie sy hart nie, hy het het gekies so. En ons sien dat, na Anexodus 25 vers 8, as jy die skrifie wil onthou, hy sê, ook moet jy vir my een heiligdom maak, Hy sê dat ek in julle midde kan woon. Maak vir my hierdie heiligdom, want dit is waar ek intussen julle wil kom woon. Want daar is nie ander plek nie. Julle wil nie toelaat dat ek my gees in julle stort nie. So, eh, wat nou moet gebeur is, dat ek moet nou maar in een plek kom bly daarna by julle. En ons sien hoe hy die tabernakel beskryf het, met die heiligste en die allerheiligste deel in die tabernakel en by die allerheiligste met die ark, dit is waar die hoopriester Aaron eenmaal een jaar ingegaan het om al die sondes van die volk daar te gaan invat en dat dit gereinig word dier God. En dan sien ons Mooses, hy het ook vir hom een tent gemaakt. En waar was die tent? Die tent was ook buitenkant die laar gewees. Kan jy sien afstand? Die hele tijd was het afstand. Die tabernakel, Mooses' tent, was weg gewees. Het was buitenkant, het was een afstand gewees van die volk af. En wat het Mooses daar gaan doen? Mooses het daar, het hy uitgegaan en hy daar gaan hoor wat sê God. Dis die plek waar God, hy met God gepraat het, soos wat God met een vriend gepraat het, ons lees dit daar. En dan sien ons, as hy klaar gepraat het met God, dan gaan hy terug laar toe. Jullie sien, die afstand wat daar was tussen, en dis die oorlevering, van afstand wat ons mee groot geword het in ons denken. Het is so tragies. Je weet, as mens denk na Godse hart, hoe hy sy hart was vir die mense, en hoe dat hy die kese gemaakt het, en hoe dat hy besef het, wat sy verkeerde kese was dit geweest. Dat hy die dood kies in plek van die lewe. Om afstand te kry van hom af. Om weg te wees van hom af. En sy hart is om by hulle te wees. En hulle sê, nee, ons is daar maar God het gesien al, hy is een soevereine God, voor die grondlegging van die wereld al, wat hy al reeds geweet wat hy gaan doen. En toe sien ons in Hebreus 9, dat God kou nie naals nie, en hy is nie bekommerd nie. Hebreus 9, daar van vers 11 af, lees ek, maar Christus, wat opgetreed as hoopriester, van die toekomstige weldaarde, die die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met handen gemaakt is nie, Het wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, Hebreus 9 vers 12, ook nie met bloed van bokke en kallers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en in ewige verlossing teweeggebring. En dan vers 15 van Hebreus 9, sê, en daarom is hy middelaar van die Nieuwe Testament, so dat terwijl daar aan dood plaasgevind het, vir die verlossing, van die oortredinge, onder die Eerste Testament, die wat geroepen is, die belofte van die eeuwige erfenis nou kan ontvang. En dan sien ons in die kruis, wat gebeur op die oomlik toe Jesus sterf van die kruis, is een bevestiging daarvan. Ons lees het, Matthäus beskrywe dit mooi. Matthäus 27 vers 51. En uh, ons lees al vers 50, Matthäus 27 vers 50 staan, Daarop het Jesus weer met een groot stem geroep en die geest gegee. En dan vers 51, en kyk, sê hy, Die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer, van boot tot onder. Van toe af is die deur oop. Van toe af is die deur oop. Van toe af is ons in staat nie, om in te gaan. En die deur is oop vir elke mens op aarde. Dit is nie net vir sekere oons nie. Die deur is vir allemaal oop. Wat maak ons met die oop deur? Jesus het so nabij gekom. Hy het binnen in ons kom bly. Hy is deel van ons. Hoe beleef ons hierdie oop deur, ouwens? Jy weet, ek het een beeld gesien van hierdie deur wat oopstaan, en binnenkant staan Jesus met sy arm so oop. En al wat hy begeer is, is dat ons moet ingaan en by hom kan uitkom, want dit is moendlik gemaakt, daar is niks wat scheiding maak, daar is niks wat dit verhinder nie, maar nou sien ek die beeld, en ek sien hoe ons, hoe ek op en af, buiten kan die deur, bezig is, Martha, wat maak jy? Maria het die beter deel gekies, Martha, waarmee is jy bezig? Waarmee hou jy jouself besig? Jy sien, dit is God sy uitroep ook. Dis waarmee hou jy jouself besig? En hy veroordeel ons nie. Hy herinner ons nie daaraan dat die deur staan oop. En binnenkant staan hy vir ons met open arms. En hy wil ons ontvang. Wat ek sien is dat, wat wil hy ontvang? Ons kan net onszelf offer, as heilig offer, ons eie lichaam stel. Nou, vlees en bloed is nie deel daarvan nie. Wat bly oor? Hierdie deel, ons hart het hy. Hy bly binnen in ons. Wat is die heilige offer wat ons moet offer? En dit is ons gedagtes, ons denken. Om dit vir hom te gee. En om, en om in contact te kom met hom. En om in contact te bly met hom onthou net, in Godse taal is daar nie afstand nie, en as ons intiem wil wees met God, ouwens, as ons hier wil kom, kom prijs en worship, en ons wil, ons self geef vir die Heere, dan moet ons het oefen daar, want dit is een verhouding wat daar begin, daar by my huis, daar begin die verhouding, om oor te kom hierna toe, en hier te kom lofprys, is nie verlenging, ek het vrymoedigheid, As ek daar vrymoedigheid het, gaan ek die vrymoedigheid het. Want ek weet waar oor het gaan dan. Want ek het die heerlijkheid gesien, ek het hom gesien. In die sin van, die goedheid, sy goedheid, sy guns, sy lewe het ek gesien. Dan maak het vir ons, een plesier om te kom prijs, en om te worship. Jy sien, as ons kyk na man en vrou, een man, as een man en vrou gesky is van mekaar, die man sit in Londen, hy werk in Londen, en die vrou is in Jan Kemp, is daar nie een manier waar daar intimiteit kan wees nie. Hoe kan hulle intiem verkeer? Want hulle is fysisk gesky van mekaar. En as ons praat van intimiteit met God, dan is dit juist die rede waarom ons intiem met hom kan verkeer, is omdat hy by ons is en wat hy in ons is omdat daar geen afstand is nie, en dat daar nooit afstand sal wees nie. As daar afstand is, dan is dat die afstand, dis die illusie van afstand, wat ons in ons denken het van hom. En dis die gevaar, is dat die illusie van afstand, hou ons weg van God af. Ek het na paar dinge gaan kyk, en is, wat die illusie van afstand bouw, Wat veroorzaak dat ons die illusie het, want daar is nie afstand nie, ons kan nie sê ons bou afstand nie, want ons kan nie afstand bou nie. Wat ons wel kan doen is, dat ons die illusie van afstand bou. En dat ons glo dat daar afstand is. En ons beleef dat afstand. En ek het na een paar dinge gaan kyk, en ek, waarmee ek kon geïdentificeer het. En die eerste ding is, is die ding van minderwaardigheid in ons is dat ek glo, dit is nie vir my beskore. Ek kan glo, dat dit nie vir my beskore is nie, dat ek nie, dat ek nie reg is nie. God is dalk reg. Hy het alles gedoen, ek verstaan dit. Maar die feit dat ek nog steeds glo, dat daar illusie van afstand, dat daar afstand is, is een feit dat ek, dat ek voel, ek is nie goed genoeg nie. So ek bly buiten kan nie deurstaan. Ek het net nie die guts, net nie die vrymoedigheid om in te gaan nie, by die deur nie in my denken nie. En die rede daarvoor is dat ek glo ek is nie recht daarvoor nie. Want ek glo daar is nog goed wat, wat scheiding maak. En wie jy nie, dit is die ene ding wat ek gesien het toe, daai tyd toe ek tot die waarheid gekom het. En dit het ontplof in my. Daai waarheid het ontplof. Toe ek besef, dat daar geen scheiding van Godse kant af is nie dit was in my verhouding met die Heere tot vandag toe, die grootste deurbraak was daai dag gewees. Toe daai waarheid deurgebreek het in my leven, waar ek besef het en ek geweet het, 100% seker was, dat Jesus laag gespeel het met afstand. Dat hy die skuitsmeer van die verlede, van ongerechtigheid, van alles wat moendlik kan verhoed dat ek kon ingaan, dat hy dit afgebreek het en weggevat het klaargespeel het daarmee. Jy sê, maar solang ons sit met daai ding van ek is nie reg om in te gaan, ek is nie goed nie, ek is minnewaardig, dan kom hierdie goede in van, en dis automatisch, die inskop van my eie pogings, my eie werk, om my eie minnewaardigheid te probeer toepluister met allerhande goeders, allerhande smaatgoed wat ek doen, om, wie eens, om God te beindruk. En ek glo dat as ek dit sou doen, gaan ek God beindruk. En weer die enigste ding om God, jy weet ons, soos ek sê, ons kan hom nie beindruk nie, want hy staal beindruk met ons. Of ons ingaan of nie ingaan nie, dit is up to ons. Hy begeer ons, maar hy gaan ons nie forceer om in te gaan nie. En nou kom ons met ons pogings om, om mooi goeders te probeer doen, byvoorbeeld. Om goed te lyk, so dat dit daarom lyk of ek ingaan. En wie hulle ding is net, is dat werke is nie die oplossing nie. Om dit te doen, is nie die oplossing nie. Want die tragedie van het, 100% van die pogings, werk nie. En dit skep nou net weer by ons, een verdere ding van minderwaardigheid, een verdere ding van, ek is nie goed genoeg nie, ek maak het nie, ek is nie recht daarvoor nie. Dit is een spiraal. So op die ene van die dag sit ek met die ding van onvrijmoedigheid, ek het nie vrijmoedigheid om in te gaan nie. Ek sit met onvrymoedigheid. En dis juist een van die goed, een van die vereistes om in te gaan, is vrymoedigheid. En hierdie ding is een spiraal van minderwaardigheid, van werke, van maak het nie, van weer minderwaardigheid. Dis een syklus wat ons aftrek onder toe. Jy weet, en dis een van die gevaarlikste goed wat die vijand gebruik om ons sodra hy ons gedagtes kan beetkry met omstandighede, om ons weg te kry van hom af, dan het hy geslaag dan. Want hy wil ons nie by hom heen, hy wil nie heen ons met terugkom, om in lijn te kom en om spoor te vat met Godse gedagtes nie. Jy sien, want sodra die omstandigheid kom en die ding kom, ons loop hierdie pad, en dan ewerskielik dans ons af. En dan is daar soma een paar ander goede wat ook gebeur, en ons is soma net so, gaan het verder weg en dan vat het weer, hoe lang vat het weer om terug te kom hierna toe? Om weer in spoor te kom, in pas te kom met Godse woord, met hom. In ons gedagtes. Petrus, in handelinge, ek wil hee ons met gauw daarna gaan kyk, geef ons een goeie wenk, in handelinge, en ons lees in handelinge drie daarvan. Geef Petrus vir ons een goeie wenk, van hoe om in te gaan die deur is oop. Handelinge 3 vers 19. Petrus praat hier so, hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer jylle, so dat jylle sondes uitgewis kan word, in tye van verkoking van die aangezicht van die Heere mag word, en tye van verkoking van die aangezicht van die Heere mag kom. Want daar is een aanhaling wat hy maak, van wat gesê is in die Oud Testament. Nou weet ons mos, Nieuwe Testament is, het Jesus mos nou al klaargekom, En met ander woorde, die tye van verkoking, van die aangezicht van die Heere, het klaargekom. Maar die wenk wat hy vir ons gee in die gedeelte, is dat wie eens, Daniel, jylle sal onthou wat Daniel oor gepraat het, van eh, om anders te dink, maar ook, nie net om, om anders te dink nie, maar ook om een hartsverandering te ondergaan. Nee, onthou jylle, die metanoia wat hy van gepraat het, hy sê, jylle manier van dink, en jylle harte, dis eindelijk wat hy daar sê, moet verander. Want jy sien, om in te gaan, en ek wil nou eindelijk kom by die gedeelte, waar het vir my uit en uit gaan oor, om intiem te raak met God. Want om met God te communikeer, is nie iets van buiten af binnen toe nie. Is nie iets wat ons gehoor het, of wat ons gelees het, en nou praat ons met God daar oor nie hierdie gesprek met God is een harding, soos wat in een liefdesverhouding, waar ons intiem is met mekaar, man en vrou, die liefdesgesprek, die liefdestaal wat ons praat, is een intieme taal. Nou nie, hierdie gesprek met God ook, is een intieme taal. Dit is een taal wat in die hart uitkom. Dit is ook om die hart moet verander. Dat ons kan, nie, ons kan nie ingaan, as het nie harding is nie as ons nie Godse liefde ervaar het nie, as ons nie dit beleef het wat het is, weet, as ons nie God beleef het nie, is dit baie moeilik, ek wil, dit is baie moeilik om in te gaan, as dit nie een hard ding is nie. Ek sê die deur is oop, binnen staan God met sy arms oop, Godse communicatietechnologie sê ek is perfect, dit is nie afhankelijk van syne nie, maar ek sê dat daar een technische punt is in die stelsel, wat ons moet verstaan. Anders bly ons tekortskiet aan effectieve communicatie. Godse taal is een liefdestaal. En omdat God my en jou gemaakt het vir een liefdesverhouding, met hom is die taal waarmee hy met ons praat, en waarmee ons met hom praat, is een liefdestaal. Dit is een van binnen af buiten totaal. Dit is nie een van buiten af binnen totaal nie. En wie eens, as ek sê, die eerste keer toe ek hierdie communicatielijn opgetel het en gesnap het, maar dis God, het ek verander, het my hart verander. En ek bedoel, dis hoekom ons hier is. Ons het ook daar ervaring gehad. Ons het ook beleef wat het is om een hartsverandering te ondergaan. Toe ek hoor dat Jesus Christus die skuitsmeer afgebreek het, het die waarheid binnen my ontplof daai tyd. En ek het geweet, ek het maar net geweet, dat ek is reg vir God. En dit is nie omdat ek iets gedoen het nie, maar is omdat ek verstaan het dat Jesus alles gedoen het. En ek het begryp dat Jesus is die een wat het vir my moendlik maak om in te gaan. En dit het vir my vrymoedigheid gegee. En sodra ek my focus afhaal van dit af, en ek begin kyk na myself, in die sin van, wat moet ek doen? Dan besef ek, ek mis die boot. Ek mis die bus nou. Want jy sien, het gaan nie oor my nie. Maar het gaan alles oor Jesus. En as ek dit begryp, dan het ek vrymoedigheid, dan kan ek ingaan. Dan kan ek met God eh, gesprek aanknoop. Een liefdesgesprek. Dis hoe Godse taal werk. Hy raak ons harte aan. En dit verander ons denken. Dis nie anders te om nie ons kan nie ons denken verander, en dan ons harte verander nie. Dis ons harte, dis hoekom God sy geest binnen in ons kom plant het. En as ons om toelaat, verander hy ons denken. Verander hy ons praat, ons taal, verander van somme net een praterij van informatie, verander het na liefdestaal toe. Jy sien, hy vange aan een nood, wanneer hy dier my praat wanneer ek in connectie kom met hom, verander die nood, en begin ek in harmonie kom met my stem, in harmonie, dit is soos een muziek, dis, ek lees in Frans waar dit toe achter op sy mirror bible, lees ek daar, van, dit is Godse plan, is dat, hy het een sekere, dit is soos een, een sekere orkest wat speel, sekere muziek wat gemaakt word, met sekere note, dit is daar, en is vir my om, om toe te laat, dat God ook my, my note, my taal, instem, en in pas kom met sy taal, so kruid gestel, en dis precies waar oor die liefdestaal gaan, is om in pas te kom met ons taal, met Godse taal. En ek wil met julle deel dit, wat ek beleef, en hoe ek dit beleef, in my eie een persoonlijke verhouding, my intimiteit, die intimiteit wat ek met God ervaar. Is al paar goedkies, wat ek voel, ek wil het met julle deel, julle ervaar 10-10 en precies die selfde. En die eerste ding is, om intiem te raak met God, moet ek verstaan, en moet ek clarity kry, oor hierdie afstanding, dat God is nie daar nie. Moet ek clarity kry oor, wie is ek? Jy weet, in die sin van dat ek, ek hoef nie te perform nie, ek kan maar net wees. En weet het, dis een bevrijding daai, wat een mens vrymoedigheid gee. Want jy sien, jy kan nie na God toe gaan, as, as daar nie vrymoedigheid is nie. En ons het gesien dat, dis ook om my ou met klaarspeel met goed. En ek het my eie leven gesien, hoeveel goed het in my pad gekom, in omstandighede, wat soveel kere tegen my was. Jy weet, en om vastgehaak te kom met daai goed, en jyself te hoek aan daai goed beteken dit dat dit vat vrymoedigheid weg van my. En wat gebeur is net, ek kom uit die stroom van God uit, sy gees uit, en ek kom weer en ek verval weer in die ding van, dit moet gedoen word en dit moet gedoen word, op die einde van die dag, dan verval ek in die spiraal van goed. So die, die belangrike ding is, is dat ek moet clarity kry oor wie ek in God is, en dat ek myself kan wees. En dan met vrymoedigheid, Maar jy sien, dit skep vrymoedigheid. Ons kan nie ingaan na God toe sonder vrymoedigheid nie, ons. En, en dis die ding wat die ou moet uitsoot. Wat maak scheiding van my kant af? Wat is daar? Wat krap? Wat ek net nie kan, ek kan het nie beskryf nie, maar daar is goed wat pla. En dan die tweede ding wat ek sien is om, is afsondering. Vrymoedigheid, afsondering, om een kant toe te gaan want ons kan nie hierdie type gesprek met God om in te gaan, is een gesprek wat ons een kant moet doen. Ons moet het waar het stil is. Dis hoe kom ek sê ook God met die idee van in die woestijn in te gaan, waar het doodstil was. Ek denk dis die beste plek waar God met sy volk om gepraat het, ten die berg uit. Is om stil te wees. Dat daar niks is wat die ouse aandag aftrek nie. Want sodra ou Maar jy sien, die ding is, is om ons, on ons gedagtes afgesnui te raak van, van hierdie wereld af. Die derde ding is om my gedagtes om stil te raak en dan my gedagtes af te kry van die goede af en op hom gefokus te raak. En wie jylle, die volgende ding wat ek sien is, is om met hom te begin praat dan. Want nou, ek het vrymoedigheid. Stil, ek is gefokus en nou kan ek begin gesels met hom. En wie hulle ek kom achter, hoe, en dit is eindelijk maar wat gebed is. Nee? Dit is nie een gebedsluis nie, dit is om met hom te praat en om met hom te deel. Dit wat in my hart is. Dit wat ek ontevreden is ook al. Enige iets. Je weet, as hy sê van ons, ons met ons lichaam gee as heilige offer, beteken dit ons moet het gee. En wat gee ons? Ons gee nie ons, soos ek sê, ons fysische eh, lichaam nie. Ons gee ons gedagtes vir hom. Ons gee ons denken vir hom. Dan word ons deel het met hom. En weet het, dis verstommend, hoe dat het elke slag gebeur, dat as ek dit doen, hoe dat Godse gedagtes begin werk, en hoe dat ek begin hoor, maar wat sê het nou? Het is goed wat ek nou sê, wat ek nie eindelijk eers meer bedink nie, het is goed wat uit my hart uitkom nou. Je weet, en ek sien hoe dat God my antwoord, en met gedagtes, kom my antwoorde, en het hy inspraak in my lewe, en is ons bezig met communicatie nou, weeskante toe. Dit is nie eenrichting verkeer nie, ons. gebed is nie eenrichting verkeer nie, gebed is juis, maar ek moet my gee. Jy weet, en as ons gaan sit met een lysie, dan, om weer te vraag en te vraag en te vraag, laai goed, ons, ons weet, ons is oor dit, maar het gaan nie net om dit nou maar net af te skryf nie, maar het gaan oor harding, Dit gaan oor, wanneer ek na God te kom met my hart, dan is daar nie behoefte aan luisies nie. Want al wat ek kan doen is, soos dat ek myself begin gee, is dit net dankie en lof wat kom. En begin ek ervaar hoe Godse gees met my werk en jy weet hoe hy my optel. En dis nie een emotionele ding nie, ons. Dis baie duidelik, dis nie een emotionele ding nie. Dis is Godse gees en maar ons het om geleentheid gegeer daarvoor. Want hy te begeert, hy te hongerte. Onthoud, dit is al wat hy wil doen. Hy is in ris. God het klaar gewerk. Al wat hy wil doen is, hy wil met ons communikeer, hy wil met ons gesels. En hy wil hee dat ons met hom het gesels, so dat hy kan reageer op wat ons gesprek met mekaar is. Is dit nie maar ook in ons verhouding met ons vrou so nie? Dat wanneer ons eerst moet begin praat met mekaar, dan kom die goede van weeskant af. En as daar so oomlik stil, of een tyd wat stil is, wat ons nie met elkaar praat nie, dan weet eindelijk niemand wat nou nie, maar as jy dra een begin praat, dan begin die gesprek om. Precies so met God ook. Hy wil hee ons met, met hom ons hart deel. Want dan sien hy ook, jy weet, in, in die gesprek, openbare om. Jy weet, en ek sien hoe God vir ons wacht jy weet die verloore sien, die pa, ek sien God so as die pa, ek sien hom achter die deur, ek sien hom met die oop deur, sien ek met die arms uitgestrek, ek sien God sit op die stoep, die vader sit op die stoep, sy oor is op syke skreefies getrek, heel dag, kyk hy, kyk hy, waarna kyk hy, hy kyk na wanne kom hy, jy weet, en dis hoe ek God sien, sy oor is skreefies getrek, om te sien wanne kom ek in, wanneer kan ons gesels, wanneer kan ons communikeer, wanneer kan ons praat met mekaar, en wie jylle nie dan, as ons daai begin beleef, dan is het, wanneer ons hierna toe kan kom, en ons kan prijs en worship doen, want ons verstaan dit, ons weet waar dit gaan, want ons kan nie anders nie, want dit is wat ons hart van vol is, is om hierdie, om hierdie vader te loof, so, so, wanneer ons in die gesprek is, hou jou oor en oop, maar jy sal sien, dit is ook om hy sê, hy sal vir ons oor grawe, want dit wat gebeur, hy grawe vir ons oor, ons hoef nie te worry nie, en waar jy intieme gesprek met hom, dan begin ons achterkom, hoe Godse hart is, wat is sy hart vir my, jy weet, dit maak hy opgewonde, en dit is oorweldigend, jy weet, so, so, ehm, Ek wil afsluit met die Mirror Bible. Ek het nou verwijs in Romeine 12 vers 1 wat hy sê om ons lichaam te gee as een heilige offer. Ons lees daai gedeelte saam. Dis is die vertaling van Romeine 12 vers 1. Live consistent with who you really are. Inspired by the loving kindness of God. My brothers, my brothers, the most practical expression of worship are to make your bodies available to him as a living sacrifice. This pleases him more than any religious routine. He desires to find visible, individual expression in your person. Dis wat God se begeerte is, is om homself in ons te ekspresseer in jou en my as persoon te expres. Dis een liefdesverhouding hierdie. Dis een intieme verhouding. En dit kom nie net van self nie. Ons, hy is daar, die deur is oop, ons moet ingaan. En die manier hoe ons ingaan, is om ons af te sonder, met vrymoedigheid in te gaan, tyd te maak daarvoor, in te gaan, deel jou hart met hom, het een gesprek met hom, verkieslik praat hard met hom, of fluister hard, dat jy jouself kan hoor, dit is so kritis, en jy sal verstom wees, ouwens, wat die respons is wat jy gaan kry van die levende God af, die gees wat binnen in ons is. Ok, kom ons maak die oor toe, vader, baie dankie vir, vir die Seen Jesus, wat afstand gekanceleer het, wat afstand tot niet gemaakt het, enige definitie van afstand verweider het, vader, so dat u binnen in ons kan kom bly. En u is in ons. En ons levens is u wil. Het is so awesome, heren, om, om te begryp, heren, dat ons leven is u wil en dat u jy, jy in ons wil manifesteer, vader, en dier ons wil lewe, expression wil gee, uitdrukking wil gee, aan die wereld daar buiten, dier ons. Dankie vir die taal, jyre, vir die liefdestaal, wat so vol is in die woord, en het is so kostbaar, vader, dat, dat jy ons nie veroordeel nie, maar dat, jy net liefde is, dat jy vol liefde is, en dat jy sit en wacht, jy met ongeduld wacht, en kyk, wanneer kom ons, wanneer maak ons connectie met jy vader, wanneer kom praat ons, wanneer kom gesels ons met jy, dat ons die glans, die heerlijkheid van jy gezicht, wat vir ons beskikbaar is, kan sien vader, Heren, ons eer u vir hierdie pad wat u met ons geloop het alreeds. En ons eer, Heren, vir die geduld wat u het. Ons wil maar net vir u sê dankie, Vader. En ons harte is vir u, Vader. Dankie. Jesus naam bid ons dit. Amen. Goed, ek weet nie of daar enig iemand van julle is wat iets wil sê nie. Ja, asjeblief. Hallo julle, ek gaan net so kort wees. Ek het net hierdie naweek hierdie kostbare versies gelees wat het vir my so mooi vastvang, andere wat jy gesê het, van die omvang in die, in die groote, in die gehalte, in die, die wonder van vaderse liefdestaal vir ons. In Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, sê Jesus nou praat hy met sy disciples, maar wanneer hy gekom het, is die heilige geest, die geest van die waarheid, sal hy jylle in die jylle waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie. Maar hoor nou net hier, dan staan, maar alles wat hy hoor, en waar sal hy dit hoor? By Jesus, by die Vader self. Dit sal hy spreek in ons en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So dit is wat hy, dit ja. is dit is wat yes. Vader se begeerte is ja. om dit aan ons. Hy en dan sê Jesus, hy die Heilige Gees sal my verheerlik omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. So hoe kostbaar is dit nie, om net ons oop te stel vir dit en dit, as, as ek opdaag, dan is dit vader sy hart, om dier sy heilige geest, dit wat in alles wat in hom behoort, aan my te verkondig. Alles wat die vader het is myne, daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. So dit was niet vir my kruid. Nou wil ek niet gauw genoeg een dingetje lees, wat ek hier neergeskryf het, dit is iets wat Charles Spurgeon gesê wat vir my so goed is. Van faith is the walk, but fellowship with God is our rest. Faith is the road, but communion with Jesus is the well from which the pilgrim drinks.